Sempre he pensat que perquè l'escola sigui interessant cal que expliqui les coses de manera que resultin interessants. Evidentment, aprendre a fer una arrel quadrada o conjugar el pretèrit perfet simple del verb escoltar no són les coses més apassionants del món. Amb tot estic segur que les coses es poden presentar de manera atractiva. Deia fa uns mesos a una catalana el professor Joan Major que l'aplicació que s'ha fet dels videojocs orientada exclusivament cap a l'oci és massa limitada i que la tendència dels països tecnològicament punters és ampliar tot el que s'ha après en l'oci digital en el camp de l'ensenyament. D'aquí a uns anys, els nous catalans aprendran a través de la realitat virtual com es divideixen les cèl·lules, com es viu al centre centre d'Àfrica o com era l'època en la que Jonot Martorell va escriure Tirant lo blanc. La tècnica ha evolucionat moltíssim i encara ho ha de continuar fent, però aquest futur cada vegada és més a prop. Els videojocs, paradoxalment per molta gent que els ha criticat, serviran per ensenyar i per millorar. Paradoxalment també l'origen dels grans avenços en els gràfics i en les interfícies dels videojocs s'ha d'anar buscant les instal·lacions d'entrenament amb finalitats militars. La majoria de coses tenen una doble cara, però la gràcia està en intentar veure'n sempre la bona. Segur que a molts se'ns dibuixarà un somriure quan a les proves d'accés a la universitat d'aquí uns anys es pregunti als alumnes sobre Pac-Man, Super Mario o la Sega Mega Drive. Coses que té el futur. Game over. Ona catalana. Game Over a Ona Catalana. Benvinguts a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Aquests són els continguts del programa d'avui. A la primera part del programa recuperem els grans videojocs i les grans plataformes de la història. Avui el reportatge de Game Classics està dedicat a la marca japonesa que ha creat mites com la Street Fighter, Capcom. Al Top 10 Clàssic escoltarem la llista dels considerats 10 millors jocs de la història pel sistema Amiga. Game Masters és la tertúlia d'experts que ocupa la part central del programa, avui dedicat a aprofundir en el món del sistema Amiga i en la història de la marca Capcom. Game Over analitza l'actualitat dels videojocs en l'apartat Game Now, un repàs de les novetats per totes les plataformes actuals. Parlarem del joc de Men in Black 2 de PlayStation PlayStation 2, del Driver 3 per la GameCube, del Prisoner of War per a Xbox, del Dragon's Empire per PC i de la versió de Namco Museum per a Game Boy Advance. Acabarem el programa amb GameWeb fent una mirada a l'espectre dels ordinadors Spectrum a través de la xarxa des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game over. Capcom és probablement una de les marques que ha aconseguit més adeptes incondicionals al llarg de la història dels videojocs. El seu estil a l'hora de programar i l'extremada jugabilitat dels seus títols han fet que Capcom estigui, molts anys després de la seva creació, entre les marques punteres en la producció de videojocs. Avui coneixerem algunes de les coses més eh, sobre la gent que ha programat meravelles com Street Fighter 2, UN Squadron, Strider o Resident Evil, entre molts altres. El game clàssic d'avui està dedicat a Capcom. Aquest so pertany al videojoc 1942. Gràcies a aquest títol, Capcom entrava de ple en el món dels videojocs. Capcom és una empresa nipona que agafa les primeres lletres de les paraules càpsul i computer per formar el seu nom. L'empresa l'estableix l'any 1979 Kenzo Tsujimoto. Al Game Classics d'avui farem una repassada a la Capcom a través dels seus jocs. Game Classics. Game 1942 és un joc que va fer aparèixer moltes seqüeles. 1941, 1943, 1944 són alguns dels exemples. Un avió de la Segona Guerra Mundial tenia la missió de batre tots els avions i barcos enemics. Se'l recorda com un dels shoot-em-up amb scroll més addictiu. El mateix any, l'any 1984, apareix Pirate Ship Igemaru, on podem destacar-hi la banda sonora composada per Tamayo Kawamoto. Aquesta compositora forma part d'un grup musical anomenat Zuntata, bastant popular a terres nipones. La música va ser la primera composada per ella per a un videojoc. A partir d'aquí treballa exhaustivament posant melodies a videojocs futurs, com per exemple el Bubble Symphony de la Taito de l'any 1994. mateix any apareixen Son Son, amb una filosofia semblant al Pirate Ship i Bulgus. shoot'em up futurista que marcaria la tendència als anys següents a Capcom, ja que podem dir que l'empresa nipona és especialista en jocs violents i destructius com aquest. Per veure-ho, fem un repàs. Comando. Comando. on portem el control d'un soldat de la Segona Guerra Mundial, Exetais. semblant al Bulgus i on hem de pilotar també una nau del futur – en aquest joc ens trobem amb un efecte ben aconseguit de tres dimensions, treballant només amb dues. Ghost and Goblins. Memorable joc ambientat a l'edat mitjana i en terres tenebroses plenes de morts vivents. Dissenyat l'any 1986, aquest videojoc destaca per combinar el shoot'em up amb el típic joc de plataformes, Strider Iryu. Aquí controlem a un superheroi i l'acció es desenvolupa als terrats dels gratacels. De totes maneres, una de les sagues més importants de Capcom ha estat Street Fighter. Aquest és el primer videojoc de la Capcom de lluita 1 contra 1. Capcom va fabricar un milió de cabines amb aquest joc que es varen repartir per tot el món. Sí senyor, una gran història que tindrem temps de comentar amb els seus videojocs corresponents en el Game Masters a la tertúlia del programa Game Over d'avui. Per tancar la secció Game Classics, la secció que cada dia que tenim Game Over obre el programa, escoltarem el top 10 d'avui. Concretament fa referència als millors jocs de la història de l'Amiga. És un top 10 elaborat per més de 1.000 usuaris d'Amiga a través del portal amigames.com. Número 10. Wings. Número 9. Elite 2 Frontier. Número 8. Lemmings. Número número 7, Speedball 2. Número 6, Monkey Island 2. número 5. Hurricane 2. Número 4. Monkey Island 1. Número 3. Civilization Sid Meyers. Número 2. The Settlers. Número 1. Sensible Wall of Soccer. Game Masters. Doncs ja hi som, a la part central del Game Over, com sempre, a la tertúlia i al Game Masters eh, d'avui per parlar, per tant, en aquesta tertúlia som l'Albert Murillo, l'Antoni Hortal, l'Eduardo Rodríguez, en Xavier Serrano i en Jordi Celles. Benvinguts tots plegats. Hola, que tal? Una edició més del Game Over. Avui tenim per començar el que acabem de sentir fa pocs segons, que és la llista del que la gent, aquests més de 1.000 usuaris d'Amiga d'arreu del món, que es connecten habitualment a la pàgina amigames.com han valorat com el top 10 dels 10 eh, millors jocs de la història per a aquest eh, suport, per a aquest eh, sistema que es deia Amiga. Abans d'entrar en això, com fèiem l'altre dia, expliquem una mica en 5 cèntims què era Amiga, per la gent que potser no ho conegués o per la gent que potser ho ha sentit i no, i no sap exactament on ho situa, no? Eh, em refereixo més a la gent que té la PlayStation 2 des de fa poquet i que tampoc no, hi ha, no, no, no tenen probablement aquest background. A veure, El ordenador Amiga fue el primero en su género que sentó una serie de ventajas de, potencia, por ejemplo, procesador, un Motorola 68000, eh, salieron tres modelos, ¿no? digamos que eran el 500, el 1000 y el 2000. El 1000 se conocía como el Maserati de los ordenadores porque tenía una caché de un mega, Ah, eh, hablo de un mega, no de 500 k como ahora, de un mega. <laughs> hablo de casi 15 años atrás y 256, eh, de 256K de memoria RAM. Con lo cual, o sea, la palabra cargando no existía en ese ordenador. Estaba limitado por otras zonas, pero bueno, en aquello lo que era a la hora de trabajar era eficiente al máximo, no? en parlant que Amiga era un sistema que van desenvolupar, como mal el, día día que mal el tema de MSX, diversas marcas, va ser una única marca... No, Amiga lo, salió el de Commodore y ya está, ¿no? Lo, lo que ocurrió es que un, un añadido solo. El genérico, digamos, era el Amiga 500, ¿no? Luego salió el significativamente más potente, que era el 2000, luego salieron los 1200, el 4000, bueno, incluso ahora hoy en día hay amigas que cuyo coprocesador es un PowerPC, coprocesador. O sea, estar al nivel de, como si te dijéramos, una gama mm, a nivel con Graphics, pero bastante más barata y con las prestaciones prácticamente iguales, ¿no? O sea, se utilizan a nivel, a ámbito profesional. Antiguamente no. Era una máquina de juegos impresionante juegos como el Shadow of the Beast, que en este ranking no està, i jo l'he echado bastante de menos. <laughs> Jo Venga. recordo, i els que veníem dels 8 bits, quan va sortir l'Amiga, vam veure la llum absoluta. Era relativament car l'ordinador, perquè recordo que em va costar bastant comprar-lo, però realment, en quant a jocs i so, aquell so estèreo absolutament impressionant. Recordo que bàsicament també ho, ho explicàvem en una editorial d'un Game Over d'aquest estiu, que totes les pantalles que sortien impreses dels jocs a les revistes, ah, sí. a, a les contraportades i tot, normalment el que tendien les empreses de videojocs era posar la imatge d'amiga, no? Llavors Correcte. tu et compraves el Damstrad i allà et sortia el que, <laughs> el que sortia, no? El que sí. sortia, I la, no? i la multicarga, també. Exacte. Quan la multicarga. La primera vegada que vaig veure un ordinador professional funcionant va ser eh, amb una demostració musical, era una amiga, amb el Cubase funcionant i jo pensava, Déu meu, però com una màquina pot estar tocant música, no? No, no entenia com era, jo veia la, la pantalla amb els puntets allà i les notes sonant eh, molt Estaríem parlant que en aquell moment els grans ordinadors per jugar serien, per tant, l'Amiga, Amiga 500 com a ordinador més extès en aquells moments i sí. l'Atari ST, es deia? Mm -hmm. Atari ST sí, que salió, fue el equip más o menos el equivalente que mm -hmm. presentó Atari frente a Commodore, ¿no? Pero que bueno, que en general quedó un poco relegado a un segundo plano, diría yo. O sea, tuvo cantidad y calidad, pero es que Amiga está muy extendido, en parte lamentablemente por tanta piratería, ¿vale? Pero bueno, a la larga Amiga salió bastante aventajado. Lo único que pasa es que a día de hoy se ha visto cada cosa en Amiga 500 encargando de disquete, que todo aquel profano Amiga me escuche se acordará de una de las demos que se llama Desert Dreams, ¿vale? Sueños del Desierto, que era impresionante el sonido, ¿sí, verdad? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Ahora, acabo de... La del melón, aquel. una regresión de Un flashback, ¿no? <laughs> pues... O sea, era, increíble cargando, te hablaba, te hablo de procesaba vectores, o sea, estaba con polígonos, vale, sí, lisos, ¿no? Pero en aquellos momentos estábamos todavía con los scrolls parallax y un scroll, mm, dos planos, cuatro, seis planos, ocho. Pero es que esa demo ya manejaba polígonos, manejaba dots, o sea, partícules, mm -hmm. si t'acuerdes. Sí, sí, jo recordo el, el ray tracing, que li deien, sí. que era una, doncs, una manera de fer, de fer gràfics molt, molt avançada, i que recordo que jo tenia un programa, desgraciadament era pirata, i dic ara desgraciadament perquè jo crec que penso que Amiga va morir, entre cometes, Potser por, amb culpa... Murió, no, no, no entre comillas, no, no. murió por la piratería sí, sí, y porque pues... Commodore se, se, se de él, o sea, no le dio un apoyo, no le dio una una publicidad decentes, por eso lo compró luego Escom, por ejemplo, un gigante de telecomunicaciones eh, norteamericano, luego se lo pasó a otra pelota y al final la tecnologia amiga realmente no se sabe quién demonios la tiene. En aquests moments. Mm -hmm. Exactament. I, I això que comentava, això del ray tracing, era doncs això, o sigui, el, el, recordeu allò del morphing que es veia sí, a l'època sí, dels anys 90, doncs amb l'amiga us podia fer, i recordo que era un programa que tu eh, posaves un objecte, eh, ja en aquella època ja li deies, mira, posa una llum, un focus a darrere, que tingui tanta luminositat, després em poses aquí... A... Bueno, llavors l'ordinador es podia passar tota la nit calculant doncs, aquell gràfic, no? I això jo només ho he vist, o ho havia vist amb una mhm. amiga, no?, en aquell, en aquell moment. O sigui, que estaríem parlant que l'amiga és un sistema que, de fet, encara té fanàtics absoluts, mm o sigui, es demostra a internet que hi ha moltíssima gent que fins i tot es connecta a internet amb amiga, o sigui mhm. que amigues en aquests moments estan funcionant com a ordinadors com a ús habitual, eh, per sí, gent sí, que els fa servir diàriament sí, sí, sí. i per tant doncs, eh, gent que es, eh, bé, també hi ha gent que té el cotxe que tenia als anys 60 i sí, encara sí, el porta cuidat amb, eh, perfecte amb no? sí. encara el porta, no? però l'Amiga en aquests moments està funcionant i el que a mi em crida més l'atenció d'aquest cas és que hi ha moltes coses, com dèieu abans que encara no s'han superat amb els ordinadors que tenim ara, uh mhm. -huh. amb targetes d'aquestes que tenim acceleradores, amb no sé què, no sí. sé quantos, amb tot el que ha anat evolucionant i 15 anys enrere hi havia coses, coses, no tot, però coses de la mica que encara ara eh, no tenim superades, no? Mm, perdona, eh, se me va a olvidar. Otro juego que se me va a olvidar en el ranking. Es... Ahora anem al ranking. Ahora sí, sí. Ranking. Psygnosis, el Blood Money. O sea, Seignosis en Amiga hizo auténticas virguerías, ¿no? Seignosis después de Amiga la verdad es que ha desaparecido bastante, ha hecho algunas cosas en PlayStation. Eh, Andrea Stadic era, el, digamos, la, el buque insignia, ¿no? El programador insignia de... Una mena de Musole el logotipo, ¿no? Eh, sí, o sea, no es el Shigeru Miyamoto, pero de, <laughs> esto, ¿no? De Seignosis. Team 17 también, juegos como el Alien Breed, por ejemplo, que, que eran vistos así desde arriba. ¿vale? Y bueno, o sea, disfrutabas porque es que veías, eran juegos que se hacían no solo a nivel técnico, sino que se hacían con ilusión. Y una, curiosidad a modo de, fabricación de hardware de Amiga, no sé si muchos usuarios se acordarán que también salió una versión de Amiga 500 en, consola. ¿Ah, sí? Sí, en consola. Ah, bueno, en consola te refieres al CDTV. El CD32 es deia, no? No, no, no, no antes, antes, no, antes. Ah, entonces no el CD32 era un 1200, pero en consola. O sea, iba a sortir una consola que era basada en tecnología sí, Era, estéticamente era muy parecida a la, Master System 1 y también iba con cartuchos y iban los juegos de... de y era negro, ¿no? No, era, era blanco. ¿eh? Pues color, entonces yo estoy hablando, del CDT, estoy hablando del CDTV y todo. No es blanco ni negro ni tiene color, és ¿eh? com el vino de Asunción. No, amb, amb, coses, amb coses com aquesta dones compte de que a Amiga era molt important tot el mercat de jocs, no? Si, si feien una consola era perquè doncs el, el... No caigo en la consola que dices. La verdad. <laughs> Entrem a parlar del top 10. Eh. Esto, esto en Atena no se hace. <laughs> Entrem a parlar del top 10. Teníem el número 10 el Wings, un joc que, que ha entrat en el top 10 i que s'ha posat bastant en dubte perquè no, no és un que no és massa conegut i per tant han quedat fora jocs com el Shadow of the Best, bàsicament la segona part que va ser absolutament impressionant per a l'Amiga. En el número 9 i teníem uh, l'Elite 2, eh? A Frontier. Se, se, se echa a extrañar el primer Elite también. La verdad ¿Sí? que sí. Luego sale sí, una especie de refrito que, era el SDI. No, son 23, que son 10, <laughs> claro. Claro. No, yo creo que el Elite es un, lo que estaba comentando antes Antonio, es un adelantado a, a su tiempo en el tema de <laughs> la concepción gráfica del juego. Digo, pocos, pocos títulos, eh, bueno, realmente que yo recuerde antes del Elite. El Elite 1. Sí, <laughs> bueno, antes del Elite 1... yo mm, diría que però, poca cosa. pero però juego el Elite no de amiga no? Eh, era, era anterior, ¿puede ser? El Elite 1, se, que yo recuerdo, se vio en 8 bits. Eh, parece que es que luego la versión de Amiga. Se vio en Atari. Y en Atari también. y luego salió una versión nueva mejorada para Atari Falcon, que era, digamos, el equivalente a la 1200. lleva un procesador, un 030, si no recuerdo mal, un, Motorola 030, Y luego salió el Elite 2 de Amiga, que a mi modo de ver, no porque me guste Amiga, le, le daba sopas con onda. No? Uh -huh. En Atari no se estrujaron mucho el seso para convertirlo. Doncs en, en, en el joc d'Atari, jo recordo haver llegit algun article sobre aquest joc, o el van fer dos programadors que van acabar a, gairebé bufetades per temes, em sembla, legals, i eh, comentaven que cada un tenia una pàgina web i posava entre cometes, a parir a l'altre. Les mil pestes un de l'altre. Sí, sí. Passa I... les millors famílies. Però es eh? veu que eh, <laughs> conceptual... els millors equips de futbol també. Exacte, i els equips de futbol també. Comentaven que conceptualment el joc programat era una virgueria. Eh? Uh -huh. Comentaven això. Tenim en el número 8 una cosa completament diferent, eh, que a més a més forma part del top 10 d'Amiga, però és un joc que podria formar part del top 10 de PC i de, i de consoles Correcte. que també ha sortit, i de moltes altres coses, senzillament perquè em sembla que poques vegades al llarg de la història dels jocs s'inventa un joc i llavors hi ha 10.000 versions diferents d'un joc que són millorades o evolucionades, però inventar un nou sistema de jugar, un joc completament diferent, doncs és curiós i passa poques vegades. I això és el que va passar amb un joc que es deia Lemmings. Lemmings era un joc en el que tu doncs, eh, eres una mena de déu totpoderós que veies doncs, tota una mena d'animalons petits que tenien el nom de lemmings, que tenien un petit instint eh, suïcida, suïcida, perquè ens entenguem, no? perquè ells anaven caminant, anaven corrent, no els importava que hi hagués foc, hi hagués precipicis, hi hagués vents huracanats, el que fes falta. I tu el que havies de fer era anar-los guiant, anar donant a cadascun d'aquests animalons una opció, construir una escala, un feia de paret perquè no passessin mentre l'altre construïa l'escala, l'altre feia un pont, l'altre els donava globus perquè volessin, no? I, mm, I a partir d'aquí els havies de fer arribar a l'altra banda de nivell. Uns gràfics molt petitets, molt original, no en quant a gràfics, sinó en quant a desenvolupament de joc. Què tenim a dir de, de Lemmings? Sí, bueno, yo creo que Lemmings es un, es un juego que que tiene conceptos en su época totalmente nuevos de, jugabilidad y a raíz de Lemmings eh, han surgido pero, pero cientos, cientos de... Cienes y cienes de sucedáneos. Dos juegos estrella para GameCube esta temporada. El Pikmin, ah, el sí, Pikmin. el Pikmin es como si fuera un Lemmings pero sí, sí. en 3D. Sí, sí, y vaig la tele perquè sí, sí, sí. vaig dir, ostres... Són de ninos de colorets que van a el Capitán Falcon, em sembla que <laughs> Nos hemos olvidado de una, de una función de los Lemmings que era la que me gustaba, algunos explotaban. Ah, sí, <laughs> exacto. <laughs> Cuando tenías la partida ya que no la podías recuperar, pues dabas dos veces <laughs> no me han recordado, a un botón que todos empezaban de 5 a 0 o 5 y vaya, sí, sí. hacían lemmings ahí. No, bueno. Sortia el rellotge a la part superior, sortia sí, 5, 5, 4, 3, 2, 1, s'ajupia una miqueta com, aquell, com sí. si diguéssim el caganer del pesebre, no? i llavors, bum, rebentava. No? El lemming... Oh no! Eh. I obria un foradet a terra. Sí, no. A vegades el que rebentava servia per obrir algun forat o travessar alguna zona es que, que altra manera no... no havia no més remedio, eh, cosa que jo agradecía que alguno explotase. Es más, el de Amiga como de costumbre desmarcándose. De palestino. <laughs> La amiga desmarcándose como de costumbre se podía jugar a dobles. O sea, tú conectabas ¿Ah, otro ratón con el ordenador encendido sin que se colgase y... <laughs> Cosa que no más PCs. Eh, no, ni nunca. Ni, más eh, Max tampoco, no? Bueno, con el Mac según qué periférico. <laughs> Pero... <laughs> Yo no, entraré en absoluto a Mac PC. <laughs> bueno, pues era divertido. jugabas eh, los dos ahí con el ratón, el uno con el Vamos, eh, era un split screen pero vertical. ¿no? O sea, la verdad es que era una idea bastante curiosa. Y la, banda sonora era muy divertida. La banda sonora era divertida. y la intro, o sea, la animación que tenían los... Pues eh, se veía o sea, un escalado, como os diría yo, hacer un, como si alguien se subiera a estatua de Colón que hacer un zoom desde el blanco de sus ojos hasta que se viera todo, el, todo lo que era el área esa uh -huh. de color, ¿no? Para entendernos. Uh -huh. o sea, y pegaba un traveling, pero además suave, suave, suave. Y los bichos de, de ser pues un mero, una mera partícula en el monitor a ser, bueno, pues cerca de un octavo de monitor a ver ahí más de 12 bichos en pantalla para aquellos tiempos. Uh -huh. Deixem els animalons eh, de cabells verds i de pell rosada i de vestit blau, eh, que eren els Lemmings, i ens anem al número 7, que és l'Speedball 2 d'Imageworks, un joc del 1990, una mena de joc d'handball amb una pilota de ferro que feia una mica de mal y el los también una mica bestias, ¿no? Sí, sí, un buen, un buen título también. Creo yo que tal vez tuvo más éxito en, por lo menos en el mercado español creo que tuvo más éxito en la versión de Mega Drive, que era más o menos bastante parecido. Y bueno, un juego bastante adictivo, eso sí, más aconsejable que nada para jugar a dobles, porque uno solo acababas un poco un poc agobiado. Una mica danyat. Sí. En el número 6 i el número 4 els dic ja tots dos seguits perquè són primera i segona part. Tenim el Monkey Island, la segona part en el número 6 i la primera part en el número 4 del top 10. Monkey Island 1, el eh, Secret com es deia, el secret de Lechuk o el eh, secret eh, de la venganza de, l'Echuc Lechuk. el segon era la, ven la venganza no, la, de Lechuk. El segon era la venganza de l'Echuc i el primer era el secret de Monkey Island. Ah, exactament, el secret de Monkey Island, uh -huh. el joc genèric no era Monkey Island 1, sinó que era The Secret of Monkey Island, no? Exactament. Les aventures de, com es deia el protagonista, eh, Guybrush... Guybrush Tripwood. Que, Que es que, bueno, ni lo traduzcamos porque nos censuraran toda la emisión, pero era, era... Es que, mira, caniches piraña, vigías ciegos. O sea, luego eh, ya veías eh, una, una, bebida que como estuviera más de más de tres minutos en la jarra, se, se sacía la jarra, que era, el grog, si os acordáis. sí, sí. Que claro. a lo largo del juego se ve las típicas máquinas de latas, pues como hoy en día de esta bebida efervescente oscura, y lo mismo, pero ponía, en vez de la marca, ponía grog, no? O te sí, mucho porque... Fins i que en el Monkey Island 2 en la segona part un concurso de de, no? que era molt difícil, a més a més, que l'havies de fer arribar molt lluny i era molt difícil perquè tenies competidors molt durs, no? Era una saga de jocs en format d'aventura gràfica en el que doncs, guiaves aquest personatge, una mena d'ambientació a l'estil de l'illa del tresor, no? en el que estaves en una illa de pirates del Carib, de, del segle XVIII, no? i t'havies d'anar movent per allà i anar descobrint els tresors eh, barrejats amb vodús, fantasmes i tota sí. mena. Per quantes plataformes ha arribat a sortir aquest joc? Uf, Pues para la mayoría, o sea, a partir de mm, para 16 bits, más que nada en Amiga. Luego sale en, PC, que la ventaja es que está en castellano, ¿no? En Amiga eso no se cuida demasiado, la verdad. Y luego ya pues han ido saliendo versiones de, de Play, de Play 2, de bueno, de Dreamcast, no, no, Dreamcast, no. Dreamcast no ha salido eh, y se, bueno, incluso hay cortos por internet medio estrangis. Mm -hmm. Anem uh, ràpidament a fer una pausa de publicitat. Tenim encara els quatre primers títols del Top 10 d'Amiga pendents i després parlem també d'una de les grans marques de la història de la programació dels videojocs com és Capcom. Game over. Continuem el Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana, analitzant en el Game Masters de la tertúlia del programa el que és el top 10 del sistema Amiga pels diversos eh, ordinadors en format Amiga que varen eh, sortir anys fa ja d'aquests ordinadors però que encara fins i tot no han estat superats per eh, certes característiques del PC. La llista l'han elaborat els usuaris de amigames.com, un portal especialitzat en Amiga, i estàvem parlant de les dues versions del Monkey Island. Al mig hi havíem deixat com un entrepà entre el Monkey Island 2 i el Monkey Island 1, el Turrican. La segona part del Turrican eh, estaríem parlant també d'un altre mite dins, especialment de l'amiga, mhm. eh, uh -huh. perquè va significar una mena de descàrrega d'adrenalina, una quantitat de píxels movent-se en pantalla al, al mateix moment, una quantitat d'esprites movent-se alhora espectacular i un joc, a més a més, increïblement addictiu, no? No, la verdad es que sí, es que es un juego que, o sea, todos los amigueros cuando lo vimos salir, 嗯。 dijimos, bueno, vale, sí, han habido tiros, han habido comandos, han habido, pero ahora está Turrican. no han versionado para otros sistemas incluso. Lo que pasa es que, bueno, Super, Super, Nintendo era una, era un arcade, ibas vas avanzando con un soldado que tenías, bueno, tu típica barra de vida, tus municiones, diferentes armas y luego, bueno, pues sencillamente ibas tenías que machacar a todo bicho viviente o mecánico que se pusiera por delante. No tenía mesa ¿eh? no, no, era mes, sí. Lo que pasa es que el 2, el Turrican 2, eh, acababas, el juego te querías que me acabado y eran dos sketches el juego, ¿no? Bueno, pues resulta que ya habías terminado y te pedía el segundo. Es que el segundo, ¿vale? Solo, solo era el enfrentamiento con el jefe final pero era eh, la calidad que habían metido dentro de ese disquete, que habían unas fases con una nave, etcétera, etcétera, pero o sea, mm, con que ni el mismísimo R-Type tiene nada que eh, no tenía que enviarle nada al mismísimo R-Type. A mí en, el apartado técnico lo que más me sorprendió de Turrican era la cantidad de colores que, que utilizaba en pantalla. Yo creo que extrujía que sea el máximo la paleta de, Amiga, ¿o no? Utilizaba 64, cuando la mayoría de juegos en aquellos tiempos usaban 32. Lo que pasa es que lo bueno, lo metías en un 1200, que había una diferencia temporal muy bestia, y usaba las, pautas saga, o sea, arquitectura gráfica avanzada, y te, te metía, te cascaba 128 colores en pantalla cuando el juego en teoría solo iba a 64. Perquè claro, que... estem parlant que Amiga 1200, 500, tot era compatible. Tu tenies un sí. programa... Sí, ¿no? Sí, o sea, habían, habían cosas no que ya salían y te ponían la caja mm. eh, solo para 1200, 1200, pero era una cantidad ínfima. O sea, lo mm. bueno que en eso sí, en Amiga respetó bastante a sus usuarios, ¿no? Porque si bien, um, digamos, a medio gas, para entendernos, podías jugar y pasarte... Podían Podien funcionar en tots els sistemes. En el número 3 tenim Civilization i el número 2 de Settlers, més o menys jocs, si no m'equivoco, jo no vaig jugar-hi molt, però eren més de l'estil estratègia, una mica més d'intentar crear una mica el que en l'actualitat doncs, serien eh, aquests eh, jocs que a més a més estan molt en l'actualitat perquè s'hi pot jugar a més a més amb xarxa i amb molta gent i tot plegat a l'hora de crear imperis, sí, civilitzacions... Age of Empires... Eh, estil aquests, Warcraft, no? Warcraft, una mica d'aquest estil. Com, com els veieu aquests dos? Ràpidament, perquè tampoc crec que tinguessin més, més importància ¿no? Mm, en hombre, la llista. El Settler s'ha versionat per a PC també, uh -huh. eh, que jo tenga constància de quatre partes. Y bueno, lo que tenía la curiosidad es que era un juego, una mezcla de entre Warcraft y, y of Empire. Lo que pasa es que si bien en la mayoría cada dos por tres había una pelea o algo, aparte de construir, este no, este era casi todo construir y tal, y la mayoría de cosas que pasaban es que pues alguno llegaba y te hacía la, la, trastada de quemarte una cabaña y la tenías que apagar. si <laughs> era más rollo SimCity. Era... Más rollo de, ir creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, primero, al menos el primer Settlers. están a construir Sí, Sí, sí, sí. Tenim però igual, un... igualment addictiu. Tenim en el número 1, curiosament, una, una, una un joc cosa que trobo, trobo molt, no, que trobo molt trist, a la primera posició un joc de futbol. Exacte, és el que estava dir. Tristíssim. <laughs> Un, un joc de futbol, futbol però és que... fins on arriba. Però, però, però, gent... però mira que juego. És que clar, la gent sí, aficionada... Però... Si fuera un FIFA... Sí, que, que, es una religión aparte, eh, para, los, para, los, sí, sí. para los fanáticos de... Dels, dels de esports i del futbol. Sí, no, no, és que curiosament aquest és un joc que agrada fins i tot a la gent que no és fanàtica del futbol. És un, és un joc que ha creat Eh, sí, és que és molt estrany. O sigui, és un joc que es diu Sensible World of Soccer, conegut com a Sensible Soccer directament. Jo crec que la clave és que és eh. muy, muy, muy adictivo. Demasiado y todo, porque... jo <laughs> creo que... Se n'han fet moltes parts, no, d'aquest... Eh... O no? ¿O estic equivocadíssim. Partes, no. No, bueno, se hizo, se, hizo, sí, se hizo, una versión para el Mundial de, de Estados Unidos 94, uh -huh. se hizo una versión de, que se llamaba Dino, eh, Dino, Dino Dini Soccer, Soccer, que, era, que era una versión del sensible, uh -huh. que bueno, que más que nada que la portada salía el que era por aquel entonces creo que era jugador del Milán, el Dino Dini. Yo de fútbol. No, <laughs> pero era, era, era el sensible, eh? que que es que habían cambiado ¿Pero en qué consistía que joc que no fos como altres? Es que a més a més els gráficos no eran espectaculares, tampoco. al contrario, Yeah. 11 contra 11 jugant a la pilota, no, sí, no Sí, sí, más o menos era eso. Pero más o menos era eso. Lo que pasa es que los juegos que habían en aquella época tampoco habían demostrado mucho en cuanto a, a lo que la gente tiquismiquis del fútbol. ¿sabes? Entonces, mm. este pues ya ofrecía primero que la vista ya ofrecía un amplio, una, amplia visión de jugabilidad y bueno, después ya dentro de conceptos futbolísticos pues ya permitía hacer más eh, cosas técnicamente eh, más grandes que, en otros juegos. De otros juegos era, por ejemplo, eh, correr izquierda-derecha a y pasar y chutar y este ya pues ya era más Mira, si me dejas, Si me dejas que precisamente lo que acabas de decir, correr izquierda y derecha y tal. En los demás juegos tú vas con el balón, das a derecha, das a izquierda y, automáticamente el jugador tiene la pelota. El Sensible soccer tú ibas recto, te dabas a la izquierda y o hacías así, la, o calculabas la maniobra o tú seguies per a la izquierda y el balón se iba a vivir su vida todo recto. Uh -huh. joc o sea, probablement més realista en, en certs uh, sentits. En la pelota. Exactament, i alhora molt suau a l'hora de tenir en compte els moviments. O sigui, recordo que era un joc en el que, no sé, la pantalla tot es desplaçava d'una... Era un joc diferent, o sigui, el veies i no era el típic joc de futbol i crec que a nivell d'addicció, per més jocs que sortin en 3D animats... Sí. Així esteu, esteu tots tres doncs. d'acord doncs... que aquest joc es mereix la primera posició... Eh, eh no, no, no diríem no, no, tant. Jo la primera no, posició no la voy a poner. No, però tranquil·lament en, una de en el ranking sí, en el ranking puede en el ranking estar. Puede estar la primera i... ja, bueno, eso ya es jo la primera se la daría a Shadow of the Beast, seguramente, a cualquiera de los tres. tres. Mm. O sea, bueno, no per l'anglès. Aquí faltan, faltan lógicamente faltan títulos interesantes. El World, que, el World que, que faltaba. Antes. Por ejemplo, Nigel Mansell, me acuerdo que, que la de, dentro de los juegos de, de coches, eh, Amiga se echa a faltar alguno porque Mi ya Amiga, pilota, eh, Nigel Mansell. O sea, aparte, además, el Williams, el de Cache, aparte tal, que es eso, pero... que, que es un que es una máquina la Amiga que ya tenía potencial para el tema de, de juegos de coches. No, y qué raro que no haya ninguno. Tenia un jo despliegue després, gràfic... Eh, de plataforma, el Zul, ¿Os acordáis del Zul? El Zul, el de la mosca, bo, de los Chupa Chups. Molt bo, que, que estava també... patrocinat per Chupa Chups. Sí, com és sí, que el sí, Zul, aquest joc de, que era com una mena de ninja... Una mosca sí, ninja. Una, una mosca ninja una galàctica, una, una o una formiga, no sé, una mena de bitxo. Un bitxo, era un bitxo, com Spider-Man, un bitxo. Una mena d'insecte ninja que estava patrocinat per Chupa Chups perquè tot el joc sortia al nivell dels Chupa Chups, Chupa Chups sí, sí. que pujaven, que bueno, baixaven. Eh, James amb la marca, a més a més. Mucho, James, James eh, Bond James també. Bond, el... Eh, Exactament. James Bond 2. La, eh, James la Bond 2, part. sí, el eh, codename Robocop. Codename, <laughs> sí. Pero y, y dentro de la producción nacional, digo, el Risky Woods, que no, aunque bueno, no de Dynamic. és... De Dinàmic, molt bo. Que, jo crec que de, de les últimes joies... Parecia una recreativa, hay que fins i tot, o fins i tot de les últimes grans peces que van sortir de les empreses que feien sí, sí, sí. Uh, software que feien jocs a nivell és que quan Dynamics se lió con ese juego, lástima que no hubiera mantenido la misma línia porque... Jo també posaria en aquesta llista l'F-18 Interceptor, que per mi va oh. ser doncs, uh, un joc de simulació eh, de guerra, d'un portaves un avió, un simulador de vol, però que vaig descobrir el, un gran simulador de vol que fins llavors, clar, tenia el de l'Spectrum, que no me recordo com es deia,

Si us sembla, deixem l'amiga, deixem la llista. Tenim uns quants minuts per repassar una miqueta el reportatge que ens ha servit el Game eh, Clàssics d'avui sobre Capcom i una mica els seus jocs. Game over, ona catalana. Doncs seguim en el Game Masters, una mica la tertúlia de la part central del Game Over de cada dia en el que repassem una mica el passat, però també intentem trobar referents en el present, no? per uh, no deixar perdre coses que probablement eh, per internet i per moltes revistes i sobretot bàsicament per molts portals especialitzats no es deixen perdre com són els jocs clàssics. No? Tenim emuladors d'Amiga, per cert, abans d'entrar en el tema de Capcom. Hi ha, hi ha emuladors que funcionen per PC i van bé? Sí, sí, sí. Si entramos, por entre otras muchas webs, en emulatronia.com, digo esta va a ser en castellano y muy completa, eh, veremos diferentes emuladores, incluso para Macintosh. Y es posible que fins para Linux, Para que gent muy Sí, sí, sí, es que también nos los hay para Linux y, eh? bueno, aparte de esos emuladores, veremos eh, enlaces a otras webs donde hay otra serie de, de, emuladores. La verdad, mm, van bien y luego incluso lo mejor que tienen es que aparte de ser programas estables, por emulan una amiga, luego son estables, <laughs> eh, hay muchas webs donde se pueden bajar de manera freeware, o sea, sin problemas de, copyrights, historias muchas ROMs, muchos juegos de Amiga, por ejemplo, el, me acuerdo con el Quick and Silva, ¿no? un juego que mezclaba Mario, a Sonic, um, era un arcade, y ibas disparando, pero los enemigos eran esos, o sea, de diferentes <laughs> juegos, Trapdoor, Mario, Sonic, y la música era, bueno, era para partirse de risa. Es un Super Smash Brothers, diguéssim, que mm, de ver sí, disparar. en, vez de ser de lucha, era un arcade, vas avanzando y tal, ibas una especie de robotijo rojo. anima Capcom. Ah, supongo que que molts de nosotros nos en drets, no?, quan sentim aquest no probablemente la otra día comentàvem que el más importante dels videojocs és probablement la jugabilitat, i Capcom en principi són uns mestres en, en aquest camp, no? en el camp de fer jocs que siguin molt jugables i realment molt originals, noms com l'Street Fighter, la saga l'1, el 2, el UN Squadron que comentàvem en un altre Game Over, uh, Resident Evil més recentment, no? O sigui, eh, una empresa que a més a més ha sabut viure i s'ha sabut adequar el pas del temps amb la mateixa originalitat i la mateixa capacitat per fer petites meravelles, no? I, i amb bona mercadotècnia, Exactament. perquè la paraula la tenim amb les pel·lícules, no? Que, Exactament. Tot, <laughs> sí, sí, això saber vendre la pescadilla, amics. Bueno, jo crec que lo que hizo a Capcom una compañía grande, yo creo que fue el éxito de, de Street Fighter 2. que mm, yo creo que fue la, primera compañía que, dio un el clavo en los juegos de, de, de beat'em up, de 1 versus uno, y aunque bueno, que anteriormente ya había hecho, había hecho cosas. Eh, otra saga que también tuvo mucho éxito fue la saga de Mega Man, que en Japón se conoce como, el nombre de Rockman, y a partir, bueno, y el éxito que tuvo como, juego de, plataformas, eh, bueno, salió serie de animación, mucho merchandising y después eh, el éxito en Japón se pasó a América y después de América llegó aquí a Europa y yo creo que en todos los países ha tenido éxito. Lo que pasa es que hoy en día Capcom ha cambiado un poco la mentalidad, digo, sigue siendo muy buena en concepto de jugabilidad. Lo que pasa es que claro, el tiempo avanza y las compañías pues también avanzan, no en el, no en el sistema técnicamente hablando, sino en el sistema de jugabilidad. Antes buscaba títulos más Em, es, que es, bueno, es que esto ya sería también, yo creo que eh, <laughs> cuestionable para otro programa, digo, cómo ha avanzado todo el tema de, de conceptos y para qué público para qué público eh, han ido evolucionando los videojuegos. porque dir que abans era el joc més de l'estil de connectes al joc, comences a jugar, jugar, jugar i no t'atures perquè des del primer minut hi ha molta acció, són jocs relativament senzills pel que fa a estructura, perquè fa a manera de jugar i ara la cosa es complica més, donen una cosa potser una mica més, una volta més de, de cargol, no?, tot plegat. Sí, sí, sí, justamente yo creo que, que es eso. ¿eh? El, el, por ejemplo, eh, hablando de Resident Evil, es un tipo de juego que, que en aquella época yo creo que era, era impensable, pero que una misma compañía te programe eh, títulos como Mega Man, Ghost and Ghost, eh, Street Fighter, Final Fight, Strider, y, y, y, que hoy en día te haga un Resident Evil o un Devil May Cry, pues yo creo que es una compañía que tiene grandes talentos y que una imaginación enorme y un concepto de jugabilidad que, que puede variar, ¿sabes? Puede variar. No sé si us passa a vosaltres, però eh, quan veig que comença un videojoc i surt el logotip de Capcom, mm-hmm. no sé quin joc, imagineu-vos que no sé el joc que va darrere, però a mi em dona una sensació molt bona ja d'entrada, o sigui, el, el, les simples lletres de Capcom... Eh, a aquesta esta de, de dir aquí darrere de una cosa buena, no? Y muchas veces sale Capcom y luego Virgin Interactive. Pues aquí en Europa son los que lo distribuyen, pero la verdad es que lo que ha hecho Eduardo tiene toda la razón. O sea, ver que una compañía te programó un Street Fighter 2, por ejemplo, y luego te ha metido un Devil May Cry, un Resident Evil, cuando menos significa esa compañía no le da miedo enfrentarse a las nuevas tendencias, incluso si tiene con eh, lo que ocurrió con los Street Fighter Zero, el concepto de poner un Street Fighter con los medios de ahora, pero usando aún las 2D, resucitando, digamos, así personajes del primer Street Fighter y tal. O sea, aquello como, digamos, una saga, pero ahora te ponemos un capítulo que aún no había ocurrido, ¿no? precuelas Son ganas, las precuelas. <laughs> Eh, ganes de, bueno, pues un poquito revivir, ¿no? Lo que son Anem a fer una mica el que traiem nosaltres a cada programa. Quedem-nos amb un joc de Capcom cadascú, o sigui, eh, d'aquests que... O sigui, que avui és especialment difícil. Oi, eh? t'has passat. <laughs> Avui, avui és especialment difícil, però, difícil. però hem de triar algun, algun joc de Capcom d'aquests que realment ens hagi, ens hagi marcat o que realment pel que sigui, eh? com el que dèiem, tingués alguna característica especial que digui, mira, aquest per mi és el meu. Mm? Mira, jo... Uh fent el reportatge aquest, evidentment... M'agrada perquè l'Albert surt sí. directe. Quan... Sí. l'Albert. <laughs> I, i l'altre dia t'ho comentava, uh, l'Strider Iriu, uh -huh. uh, és un joc que a mi m'ha apassionat, eh, m'ha encantat aquell personatge que està per... Uh mhm. -huh. Sembla que estigui doncs, a les terrasses, bueno, a les parts de dalt de, dels sí. edificis, i, i és molt divertit com uh, camina, vola, s'enganxa a parets, és una mica fa de Spider-Man, eh, uh mhm. -huh. però i a més aquest... a més molt ràpid, molt, molt dinàmic, ràpid, sí, sí. un joc uh, absolutament espectacular. Aquests efectes de so, aquest... Uh, uns gràfic... monstres gegants, sí. uns monstres finals sí, sí. gegantins que ocupaven tota la que pantalla. Capcom ha marcat una mica aquesta tendència grandiloquent dels personatges musculosos, eh, que després moltes, molts videojocs han anat per aquí, no? Uh mhm. -huh. i que ells van començar. I jo em quedo amb aquest. Sí, muy buen título, Hero Strider. Y bueno, por curiosidad, eh, voy a comentar que la mejor versión que se hizo en consola Eh, nunca vio la luz. ¿Ah, no? No, la dejaron al 40% de desarrollo. Y, ¿Ah, sí? Sí, eh, la estaba haciendo NEC, y Capcom y va a salir para Supergraph. ¿Y, qué va a pasar? La dejaron de programar al 40%. allá <laughs> sí. va a va quedar. cosas que pasan a los empresas bueno, y título, yo si me tengo que quedar con uno de Capcom, me quedaría, bueno, que en versión japonesa se llama el Daima Kaimura, que es el, el, el, Ghost and ah, no, no, el Ghost and Goblins es el ah, Makaimura. perdón, perdón, <laughs> Pensaba en voz alta y me equivocado igualmente, El Ghost and Ghost sería. Ghost and Goblins. Antonio. sí, sí, estoy procesando porque yo es que quedarme con un juego de Capcom, mm, la verdad, vamos a decir, un New Squadron, por aquello, i eh, si no te diría un Resident Evil, y si no, si no. Si no. que... Jo, jo que hi havia disfrutant, amb, eh, per exemple, amb Year Kung Fu, dos tios allà fent-se bufetades, doncs home... Era no... divertidíssim sí, Year sí, Kung sí, Fu, doncs, eh? Street Fighter, per exemple, no? més bufetades encara. Sí, sí, jo probablement també em quedaria amb l'Street Fighter 2 com a joc que, que va significar... Dinos un títol i no t'escaque, no eh? dinos un títol. No, no, no, no venga, jo, venga. he dit Street Fighter ah, 2. Vale, vale, vale. Street Fighter que... 2, coincidim en aquest cas amb en, amb en Xevi, perquè és que a més a més és un joc que, que jo recordo en anar a les màquines, a les màquines amb, no? amb un paper amb escrites cap amunt, cap avall, al botó, no sé ah, què, sí, depèn de quins combos saber, perquè és que si no realment no el sabia. No? A veure com Dalshi m'havia de treure el foc al yoga fire aquell que sí. tenia per la boca. ¿no? Había mucha gente que, que se llevaba buscando el, el botón sí. del salto i era dando hacia arriba al mando. Sí, tan <laughs> fàcil, Senzillament. Tan fàcil com això. Eh? Sí, sí, sí, acostumar-se los Final Fight i tot esto. No? Déu-n'hi-do records avui hem parlat de, de l'Amiga, dels jocs d'Amiga i hem parlat també de Capcom, una de les grans companyies programadores de videojocs de la història, amb grans eh, programes que han portat eh, certes dificultats a l'hora de triar quin era el millor joc als nostres tertulians. Fins aquí el Game Masters d'avui, gràcies eh, com sempre a tots. Seguim endavant amb la secció d'actualitat del programa. Game Now. En l'actualitat dels videojocs parlarem del joc de Men in Black 2 de PlayStation 2, del Driver 3 per la GameCube, del Prisoner of War per Xbox, del Dragon's Empire per PC i de la versió de Namco Museum per Game Boy Advance. PlayStation 2 els homes de negre arriben al cinema i arriben també la PlayStation 2 per, com diuen ells, defensar la humanitat de l'escòria de l'univers. Melbourne House i Infogrames han tret a la venda Men in Black 2, Alien Escape, un joc que està inspirat en les dues pel·lícules de Men in Black però que no segueix l'argument de cap d'elles. L'argument del joc és simple. Condueixes a un dels dos agents, Will Smith o Tommy Lee Jones, a través dels carrers de Manhattan, el port de Nova York o d'un gratacels. L'objectiu és capturar tots els alienígenes que se't posin davant. El joc és un shot-em up en tercera persona, molt ràpid, en el que els més típics moviments es poden desenvolupar i, a més a més, el personatge pot realitzar salts de 180 graus per entrar o sortir de grups d'aliens amb ganes de gresca. Una de les coses més impressionants del joc és l'arsenal d'armes del que disposem, com una sofisticada pistola cromada J2 Ghost Blaster, un llançaflames, lasers guiats o els canons de plasma que surten a la pel·lícula. Per si les coses es posen especialment lletges, podem utilitzar també el que ells anomenen Xenobomber, una mena de bombes per desencadenar una ona devastadora contra els alienígenes que tenim per davant. Un joc recomanable per tots els fans de Men in Black i pels que busquen acció i bon sentit de l'humor, sobretot amb les formes estranyíssimes dels extraterrestres que ens trobem al llarg del camí. Ah, i recordeu que tot això és una informació confidencial, tot i que no importarà d'aquí a 3 segons. Arribat el moment moment que mireu fixament aquest aparell platejat. Un, dos, tres. Infogrames Incorporated, una empresa mundial del programari d'entreteniment interactiu, està desenvolupant la tercera part de l'exitosa sèrie Driver, amb l'enginyós títol provisional de Driver 3, atenció, per la Nintendo GameCube. Aquest joc l'està fent Reflections Interactive a Newcastle, Anglaterra, el mateix equip que ja va fer els altres dos jocs originals de la nissaga, així com l'actual llançament Stuntman. Driver 1 i 2 s'ha pogut jugar a PlayStation i a Game Boy i Game Boy Advance. Als jugadors els agrada la sèrie de Driver i n'han fet un dels jocs supervendes de tots els temps. De fet, Driver 2 continua a les llistes de vendes de diversos països, ha comentat Jean-Philippe Agati, vicepresident sènior i director general d'Infogrames Los Angeles Studio. Reflections, és que ho faig així perquè sembla que parli un altre. Eh? Sí, no, queda, semblava exactament el senyor aquest. El eh? senyor aquest, sí, el Jean-Philippe Agati. Reflections està treballant actualment en poder portar tota l'emoció associada a la marca Driver a les consoles de la pròxima generació, ha dit en bocadill. El llançament de Driver 3 està previst per l'any vinent. Xbox. No tenim declaracions per a Xbox, però sí que tenim un joc realment interessant. White Games ha desenvolupat un joc perfecte per a tots els que els agrada viure aventures realistes amb la consola. Ja és a la venda Prisoner of War, presoner de guerra per a la Xbox i també per d'altres sistemes, un joc d'estratègia en el que guies a Louis Stone, un oficial de vol nord-americà que ha estat detingut i que està empresonat en un camp de presoners de guerra de l'Alemanya nazi de la Segona Guerra Mundial. El joc desenvolupa el que molts dels que van jugar a la mítica Badia del Crimen recordaran com a joc d'estratègia i convivència. Com a reclus d'un camp de presoners has de seguir les estrictes normes de la presó i alhora has d'intentar aprendre les rutines per aconseguir escapar. L'escenari és el castell de Cold Auschwitz, conegut eh, per la seva llegenda negra durant la Segona Guerra Mundial, on el joc es desenvolupa tant dins com fora de les seves instal·lacions. Un joc en el que les armes ens serviran de ben poc. Ens haurem d'espavilar amb els centenars d'objectes que ens trobarem pel camí per poder intercanviar-los i aconseguir favors amb els altres presos o amb els mateixos guàrdies. Precisament parlant de guardes, aquests destaquen per una avançada tecnologia d'intel·ligència artificial que els fa especialment perillosos. Presoner de guerra, Prisoner of War, a més, té milers d'alternatives diferents al llarg del seu desenvolupament desenvolupament que fan que dues persones puguin assolir els mateixos objectius de forma completament diferent. En resum, un joc absolutament recomanable que segur que serà un dels grans títols per a Xbox aquest 2002. Codemasters té pendents eh, tots els fans dels jocs de rol per PC a l'espera del llançament mundial de Dragon Empires, un llançament de moment fixat per l'hivern d'aquest any. Evidentment, els dracs seran els grans protagonistes d'aquest joc. El món en què es desenvolupa Dragon Empires està inspirat en les novel·les del conegut escriptor de gènere fantàstic Piers Anthony. L'argument es centra en un món llunyà en el temps que ha aconseguit sortir del caos gràcies a la intervenció dels dracs. En el joc, els dracs seran els guardians dels cinc imperis que hi participen. Es considera que Dragon Empire revolucionarà els jocs online multijugador perquè la possibilitat possibilitat de jugar a través d'internet amb altres contrincants d'arreu del món a temps real serà un dels grans arguments publicitaris en el seu llançament. De fet, el joc es vendrà en les caixes habituals en format CD i els jugadors es podran subscriure a una tarifa mensual per poder jugar als campionats mundials en xarxa. Les primeres imatges del Dragon Empires es van poder veure en la passada edició de la Fira E3 de Los Angeles i els beta testers ja fa temps que funcionen sense parar per polir els defectes del joc i per millorar la seva jugabilitat a través de la xarxa. Game Boy Advance. Una de les coses que més ens agrada del Game Boy Advance és que ens permet recuperar en petit format i amb la mateixa qualitat grans èxits dels videojocs del passat, des de jocs de Super Nintendo fins als primers arcades. Precisament recuperar els grans èxits dels primers arcades és el que ha fet la marca japonesa Namco amb un cartutx que és una autèntica joia. Es diu Namco Museum i recull 5 de les millors màquines de matar marcians de la casa Namco que ha programat al llarg de la seva història. Així el joc ens deixa triar quina màquina volem recordar. La primera és Miss Pac-Man, amb la senyora Pac-Man com a protagonista menjant cocos i fantasmes. La segona és Pole Position, un joc de Fórmula 1 que, vist des del punt de vista actual, sembla rudimentari, però que va fer gastar tones de monedes a tota una generació. El següent es diu diu Dick Duck, amb el protagonista excavador buscant tresors, el quart és el Galaga, tot un mite dins els jocs de Marcian, juntament amb el cinquè joc que ens ofereix, que és el Galaxian. Cinc jocs en un per deixar caure la llàgrima nostàlgica damunt de la pantalleta de la Game Boy Advance. Els gràfics són exactament iguals que els que tenien les màquines originals als anys 80 i la jugabilitat i les melodies es mantenen al mateix nivell. Per tots els fans de la moda retro en els videojocs, Namco Museum és una compra 100% recomanable. I com sempre acabem el programa amb GameWeb. Avui hem seguit l'espectre dels ordinadors Spectrum per internet. Hi ha coses que, malgrat hi hagi qui s'entesti en matar-les, demostren tenir un gran poder de supervivència. Hi ha invents que sobrepassen els seus inventors. Hi ha noms que estan destinats a romandre a les nostres memòries com gravats en foc, i Spectrum reuneix totes aquestes característiques. El genial aparell del no menys genial senyor Sinclair és un exemple perfecte d'allò que agrada i forma part de les vides de moltes persones per combustió espontània. I, evidentment, internet està ple de llocs fets per defensors acèrrims de l'Spectrum en qualsevol de les seves variants. Fem un repàs d'alguns d'aquests llocs. Spexi.org s'ha convertit en un portal des d'on s'accedeix a diverses pàgines, notícies, emuladors, compravenda, links, tot molt claret i de fàcil ús. És molt recomanable fer una visita a la tira còmica de Ex... Here, Ex... Des d'aquesta pàgina accedim, per exemple, a El Trastero de l'Espectrum, un lloc farcit d'informació que farà les delícies de tots els Espectrum maníacs. Llibres, utilitats, caretes de cassets, fotos, trastos, emuladors, programari per passar les cintes al PC, moltes referències a la revista Microhobby, una visita obligada, vaja. Després en tenim una altra, es diu xavinet.com, un lloc dedicat sobretot a la ja mítica revista Microhobby. Els usuaris es dediquen a escanejar-les, per exemple, i a posar-les a disposició dels altres. La pàgina està feta utilitzant el Linux, la qual cosa ja dona pistes de l'esperit que mou aquesta adreça. I per finalitzar tenim worldofspectrum.org. A diferència dels anteriors, que eren en castellà, aquest està escrit en anglès. S'anuncien com el lloc més gran del món dedicat a l'espectrum, a més de ser el lloc oficial mundial, també. De fet, porten gairebé 2 milions de visites en el seu comptador, xifra gens menys preable. Hi trobareu de tot, des de copyrights a certificats, passant per emuladors, fòrums, premis, etc. Atenció, que hi ha emuladors per gairebé tots els sistemes disponibles, fins i tot per Game Boy Advance, per Amiga, per PlayStation 5, per Unix... Busqueu el que us interessi. Aquesta és l'única pàgina que a través d'un examen dona el certificat Sinclair per incloure'l a la vostra pròpia pàgina o perquè us el pengeu a la vostra habitació, que també fa bonic. I sí, Sir Clive Sinclair les va aprovar totes, com consta a la mateixa pàgina. Doncs fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover.onacatalana.com. Salutacions de l'equip que fa possible el programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Celles, amb la col·laboració d'Antoni Hortal, Eduardo Rodríguez, Sílvia Llorente i Maria Fitó. Fins la pròxima.